بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس تتابع اندرن دي دفتري الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي كونو كو بوري سيلو دي كون والعقيده لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قدوني فيند بيدو كرمكوبي ما كتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وندى دي مسيب من ما كتاب أبو جميلة إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الاختصار في الاعتقاد للمقدسي عنوان دفتر ده هنا تبتي وندمك عقيدة عبد الغني المقدسي أما الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي هنا لرا تبنتي نرغلني عنوان وقول للو دكم كو عندكم كو عقيدة عبد الغني المقدسي نعم بما كي صلى الله ناس سلم تبتنا لسنة لا يسكا تبتان تبتي يسو إذا o ɗo ngo ɗo yeeso o tabintinnanteenu allah subhanahu wa ta'ala summa qara'a man qara'a ko muni ko janngi umori hmm? ko janngi ɗum ɗo no jeeya bani adama ko bani adama golle kala ko waɗi a yey ton ŋakkande ka piisi ŋakkande waɗii ton naan o yaa jarnu mo e muɗum teddinaamo e muɗum naa ɗon man haddu moisonaati ko ne yewde fii mum yanta go neɗɗan keɓida moƴƴere muɗum kañuma e, e, e bone muɗum naa ɗo imam abdul mahdi sirane sala hiɓe du'anoo yantagol ɗo ko hommo no hadis on ardin noon ka mustadrak e ko wonaa ɗum e defte ko tub almasanil ko ari ton ko wonde no summa qara abu ubayda summa qara ɓeyditeeɗum ثم قرأ أبو عبيده أبيدة كونيون كأرضي هرناك كونون سجن إيه ذا إيه سجلون ثم قرأ أبو عبيده ثم قرأ أبو عبيده أن بورك من في النار إذا أنا لا سسلون كجنجي آية وأبو عبيده في الليلون ونكجنجي آية نعم إذا الرسول صلى الله عليه وسلم تبيتني الله سبحانه وتعالى صفة كاي أو صفة no waɗɗi ma tabintin nangol allahu subhanahu wa ta'ala oɗo sifa na'am hiɓe jantana dema ɓawtude ɓe addude dalil ka alqur'ana ka sunna telen oɗo sifa mu'taqad ahlu sunna wal jama'a yimɓe sunna ɓen piɓande maɓɓe nden telen oɗo sifa ɓe maaki fa hadihi sifatun ɗum ɗo ko sifa thabitatun taɓutuɗo binassil kitabi ka alqur'ana woni ko yewti ɗum wa habari sadiqi l amini e kon humpitande gonguɗo gongi nunɗuɗo gonguɗo nunɗuɗo si gonguɗo e nunɗuɗo e hoolaɗo yewti yewtere o hana ka gonginede mo hana gonginede toyi pawtuɗum ɓe maki fa yajibu l'iqraru biha ay bi hadi sifa no waɗɗi neɗɗanke o faalanaaɗo hoore muɗum jam aduna kañum ma elahara nde o qirranto allahu subhanahu wa taala oɗo sifa oyna mo jogii yeeso mo jogii yeeso ɗum no teddi e ɗenngal woɓɓe goo neɗɗan keɓiɗa bo no teddi e ɗenngal mo wiigol yeeso allah subhanahu wa taala aran nde huunde nan al iqrar bi hadi sifa thaniyan wattaslim yebbilgol ko allah subana tala laa sala humpiti kam wondemo jogi musiboori siba paami ken ɗi ɗo wayduji laabudda ɗi ɗumanne musiɓɓe joɓɓe tedduɓe nam ka sa'iri sifat wano sifaji hedditiɗi ɗin noon nam no ɓe wiiri noon ka sa'iri sifat ye yaltina ɗo qa'ida kon woni ɗum kon woni on qa'ida kon woni on qa'ida القول في بعض الصفات كالقول في البعض سبعا بسمع القول في بعض الصفات كالقول في البعض ساتبنتني يوغا اسفاجي ودكما ما تبنتن صفاجي يا سفاجي ni kedo joni ne anke bida ashaira kejo yani sofia yalle allah subhanahu wa ta'ala hino wuri nani ko lando to perdaylan tan ɗum o wiyata sifatul hayi ñande mubtadi on innu malason tala siportake non wo arayi hay e gooto ala reweteɗo taw aslan ala reweteɗo wa non o wuura mayɗo nder ɗuman ne ala ñandowol ɗum ɗon wo yama on naɓa ko tarawɗa ɓe famodira kono amma sifatul waji o sali siforgol mono sifori noon sabu o teddingol allah subhanahu tabintinnalngol ma ngurndan ahimo wuuri mo sipitore ngurndan waɗɗike ma tabintinnalngol mo imo mari yeeso ka waɗɗi maɓe toy ko ɗum e wiya wondema ɗum ɗo oɗo qaa'ida himo ruttire al achaira tabintinnanɓe allah sa taala sifaaji jeɗɗi wi'uɓe wondema ɗin sifaaji jeɗɗi ɗon baadaama on tabintinnaniiɗi allah subhanahu wa taala hino waɗɗi tabintinnangol mo sifaaji hejjitiiɗi ɗin ka kono senndikile jaaraaɗo wallahu mustaan ɓawtorum ɓe maaki rahimahullahu taala wa gafaralah athabitati biwadihi dalalat no tabiti ino henti allah subhanahu wa taala o yewti en kaal qur'an nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifani ken nun ka sunna maɓɓe wama za bada alhaqi illa dalal onum ne anke marani ne anke bawo dum do idan o do siha jama'un jama'un no ronki jannu golir be be o do aqida jama'un no nyofode aqida ji nyolbi si forta jo ma mudu hino mari kente ko yes si forta jon non si ko ommo si forta allah subhanahu wa ta'ala hino jogi yeso si ko wadamma tafsir qur'an si kon firan ma alqur'ana alay kon ɗo fokkotuɗa haragan ko a on yiɗo taw ko ɗum si neɗɗanke duwaka jangude neɗɗanke juuɗe neɗɗanke ɓeɗa almuhimu ɓeɗo lundiɓe ngoɗo tabintingol oɗo si allah subana taala ko honto woni ko ɓe morti sikke eh, eh, bonɗe ɗe ko wigol woni ndena si ɓe tabintinani allah subana taala oɗo sifa sifatol waji yeeso ngon harayi ɓe nanndi nimo e bani adama bani adama no mari yeeso gamara yeeso mo mari kulaaru no mari yeeso gamara no mari yeeso kulaaru e yeeso bani adama ko hunde wotere si goɗɗo innima yeeso mangawa yeeso kulaaru on piiray ka toyi madama yeeso bani adama e yeeso kulaaru hino serti yeeso allah subhanahu wa taala ɗum e yeeso bani adama no serti a tabintinani kuran no yeeso a tabintinani bani adama yeeso tabintina allah sa taala yeeso kama yaliko bihi no yeeso e go yerodirani e makko non tabintina bani adama yeeso on to muskila on laysa ka mislihi shay husinanda e makko kanko allah subhanahu wa taala naam yeeso pilasi ma on e yeeso otowal mangal ɗum no nandi idan a tabitno ni village mamo mari kon cekon tan nde yeeso tan nde village o e yeeso to an nga ɗum ko gootum idan ko ɗo woni ko ɓe ɓe inni ɓe teɗɗinde allah subhanahu wa taala ɓe yani e ko ɓuri mawnude ko ɗum si karamo koɓɓe wii allah subhanahu wa taala teddinirtaake sina no o yamiri yo teddinire e non enone laa ɗum sallllahu alayhi wa sallam yamiri yo allah subahanu taala teddinire non faami ke na'am allahuma subhana allah subhanahu wa taala yiɗana en ooñagol e oɗo e oɗo sifa eɗen nanaga sifaaji hedditiiɗi ɗi yen anndumode mo siɓi yoɗo ceɓe ɓe wona oɗo aqiida ko ɗum ɗum woni hoore laawol da anna neɗɗanke anna kañumma e laafa aduna kañumma e laafa toy ɓenaaki rahimahullahu taala wa gafara la wa tawatarat ko ɗum woni ɗuuɗi filliiɓe alahbar kumpitale wa sahati l athar silli batteneeji kadi bi anna allah tabitina allah subhanahu wa taala yanzilu o jippoto kulla leyla kala jerna ila samai duniya hay asamaamo heeduɗen ɗo fa yajibu l imanu bihi no waɗɗi gonɗingol ɗum wa taslimu lahu e jebbilgol ɗum wa tarku l itiradi alay e tertagol lumdagol ma ɗum yeddugol wiigol o jippataako wa imraruhu wa imraruhu e rewnirgol ɗum min gayri takyifin ko aldaa e nanndi wiigol ko honno wala tamsilin ko aldaa e mbaadingol wala tawilin ko aldaa e firo bonngo wala tanzihin ko aldaa e laɓɓinande yanfiinone riiwa haqiqata nnusul haqiqa fii jippagol ngol وروى أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة أفلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاغ الله بماك ينزل ربنا جفت جوما مدن كل ليلة كلا جمع إلى سماء الدنيا هيا سماء مهيد دنو حين يبقى من هدي ثلث الليل تتبع الجمع الأخير سكي تنغل يقول الله سبحانه وتعالى أويا من يدعوني قم نبدة فأستجيب له رجابنا نمو من يسألني kon bolanndo to wolan fa oto yahu mi jonnama konko wolanndilan ɗon man yastago fewni kon bo insina to ka an faako fira lahu mi insinanomo yani mi taronomo mi accanamo hatta yatolowa haa ƴawa alfajuru ko ɗum woni fajiri o feera wa fi lafdin ari e fillaye goo yanzilu e yanzilu llahu azza wa jal allahu towu ɗon o jippoto ɓe ma kam imam abdul gani rahimahullahu taala wala yasihu sellata hamluhu يغفر وما فامر والأمر على نزول القدرة ونمك دول ما نحطنا وكتل ونجيب بعد ولا رحمة ولا يرمين ولا تزيل ولا نزول الملك ولا ملكة ونجيب بعد لما رواه مسلم سبقوك في الإمام مسلم بإسناده إسالة مأبئ عن سهيل بن أبي صالح النبي النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله الله ينجبط إلى السماء الدنيا هكا سماواتنا جدو حين يمضي ثم لهدي ثم لفئ ثلث الليل كتب الجبمنغال فيقول الله أمي أنا الملك ومن وني لندون أنا الملك ومن وني لندون من ذا الذي قم وليون يدعوني منه ترولا فاستجيب له رجابنا نمو من ذا الذي قم وليون يستغفرني منو ترولا يمئت جمه فأغفر له بيشانم حتى دي الفجر ها تجري خيرا وروى رفاع بن عرابة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلاد الله بماك إذا مضى نصف الليل سفئي فجر جمّن أو ثلث الليل ما تطلع الجمّن ينزل الله الله سبحانه وتعالى جبته إلى السماء الدنيا هاي سماء مهيد دملو فيقول أويا كنك الله سبحانه وتعالى la as'alu an ibadi na'am landatako ga en jiyaɓe ɓe ahadan hay e goto gayri ko wonami man dal ladi ko hombo woni on yastahfiruni yastahfiruni mono insino kan ahfiru lahu mi eccanamo man dal ladi ko hombo woni on yad'uni mono noddalam torolam astajibu lahu mi jaabinanamo man dal ladi ko hombo woni yas'aluni mono torolam utiyahu mi jonnamo konko torilam ɗon hatta yanfajira assubu ha subu asubaka on feera روى الإمام أحمد في مسنده وهذان إيدو الحديثان لحديث أجريد يقطعان كي اتجع تأويل فرن بند كل أو كل تأويل كلا فيرو فيرو بونغ ويدحضان إنو منشا حجة كنوني دليل سيد كل مبطل كلا نأنك فلا أبن تقول بطنجي القرآن كان يسمى سنة وروى حديث النزول fillani ken hadis fi jippagol allah subhanahu wa ta'ala ali bun abi talib wa abdullahi bun mas'ud wa jubair bun mut'im wa jabir bun abdillah wa abu said al-khudri wa amr bun abasa wa abu darda wa uthman من أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله bidhalika dum do musaddiqun ko en gongimbe min ghairi ko alda an nasifa lahu de sifoga allah subhanahu wa ta'ala kayfiyya non no jipporta non aw mushabbihahu mande nandintinne temmo be duzulil makhluqin no bani adam jipporta non wa qad qala ba'd al ulama gom di wi yoga e karma kobe su ila abu hanifa rahimahullahu ta'ala imam abu hanifa belanda yani anin nuzul ga e jipagol allah subhanahu wa ta'ala fa qala bimaki وتعالى فقال بماكي ينزل الله جبت بلا كيف قال دا ايوي قول كورنو جبورتا وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحبه وندي إمام أبو حنيفة الأحاديث حديثاجي التي جاءت أرضي أن الله تبتنا الله yahbitu o jippoto ila samai duniya ka samamu heeduɗen ɗo wa nahu hada e sifanɗo min al ahadis immorde hadisaji kad rawat ha athiqat gomɗi fillanike ndiɗo hadisaji ɓen karmo koɓe fillotoɓe hoolaaɓe fa nahnu menen nar wiha meɗen fillora ɗum ɗo no ardi non wa numinu biha meɗen gomɓini ɗum wala no fassiru ha min firata ɗum firo bongo wa ruwina an abdillahi bun abi bun ahmad bun hambal rahimahumllahu jami an qala o wi kuntu mi laatino ana min wa abi e baabay nan aabirina meɗen taƴƴutude fi masjidi ka juulirde fa samia qassan ɓe nani issotoɗo fillotoɗo tindi e taali ya qussu يقص هم قصة بحديث النزول حديث يجب الله سبحانه وتعالى فقال أبي إذا كان ليلة النصف ستويلاتك ونوني جمع فكر جمع من شعبان إلى شعبان نو yanzilullah allah on jiɓɓoto ila samai duniya haya samau adurayankejon ɗo bila zawalin ko alda e iwgol ka arshi makko wala intiqalin ko alda igol nokku ya e nokku wala tugayiru haalin o waylata alhaali alhaali farta'ada abi ko ɗum woni ɗeɓɓi baaba e man rahimahullah wasfarra lawnu wuri e noone imam ahmadu on ko ɗum woni soyɗi wa lasima yadi ɓe jogiti jongu anngo wa amsakathu ko ɗum woni ɓe jogitengu haa satti hatta sakana haa ko ɓe ɗeñƴi kon ko ɓe maƴi kon deeƴi summa qaala ɓe maaki اثبنا على المتخوص إيه، إيه، على المتخوف دارو ان ايونا انك وان جوم كوددو فلما هذاه كما نبي ارنو به ايدي امكو قال يا هذا لي كوا يغور رسول الله نلا الله اغير اوري قدوم ولي هرد على ربه قال الله سبحانه وتعالى من كيدي قل ويو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين ملا الله ماكر وانصرف إمام ننجلا المريح قال همبل همبل أوي قلت مي أني لأبي عبد الله يعني أحمد بن همبل مين يعني كن وني إمام أحمد ينزل الله الله مجبته إلى سماء الدنيا هاكا سماء ادنا ينكو جدو قلت مي نزوله جبت الله سبحانه وتعالى بعلمه أو بماذا ko gandal makko ngal woni ko jippoto kaako hongo fa qala li wi'ani lan imam ahmad uskut deƴƴu an haaha ga e ɗum ɗo ngal lanndal ɗo malaka wali haaha kono heɓma lanndagol ma ɗum ɗo koni sikoni o jipportama ɗum ɗo amdil hadisa fillor hadis on alama ruwiya no o fillora non bila keyf ko alda e wi'ugol ko honno o jipporta wala haddin wona kernugol keerol على ما جاءت به الآثار نبقت نجد أردن وبما جاء به الكتاب نوع القرآن السنة في اللورين وقال الإمام إسحاق بن رهوية بيدو بماكي قال للأمير ويأني لن لن أم عبد الله بن طاهر قلوني عبد الله بن طاهر يا أبا يا أبا وقال الإمام إسحاق بن رهوية قال لي الأمير قال لي الأمير بأن لنلنهم قلوني آه عبد الله بن طاهر أو يا أبا يعقوب فأي بابا يعقوب هذا الحديث أولو حديث مجنتدا الذي أن تروي مون في الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ga ene laaɗo allah on yanzilu rabbuna azza wa jal jippoto jooma amen ko ɗum woni kulla laylatin kala jemma ila samai dunia haa ka samamu heeduɗen ɗo كيف ينزل كون نجي بورتا قال بما كان امام اسحاق قلت به عز الله الامير يلا هو تدين لن لا يقال وياتاك لامر الرب عز وجل كيف فياك الله سبحانه وتعالى ام يتاك كهن انما ينزل بلا كيف عندك اجبته فالدائري قل كن نجي بورتا ومن قال يخلو الارشاد kala winiɗo iway ka arsu ndegi mo jippo nan indan nuzul ndegi himo jippo aw la yahlu ma iwata ka arshi faqad ata bi qawli mubtadi mubtada haray waddi konngol beɗa wa ra'yin kañumma e feere muhtara ko ɗum woni sincaande naam hada huwa almutaqad hada huwa almanhaju sahih ko ɗum ɗo woni في بند سلوندن نوري في بند سلوندن نوري في بند سلوندن طيب اودو صفه اودو صفه صفه النزول كو ذاتيه كا كو صفه فعليه اختياريه يا شيخ غير سبحان الله اذا odo sifa ko sifa sifat annuzul ko sifa ikhtiyariya ka ko sifa fi'iliya dhatiya sifa صفة Allah subhanahu wa ta'ala kusanga kusanga leo farao ojipotoka sanga leo farao ojipoto Nabii sallam ɓe maaki jippoto allah subhanahu wa ta'ala jippagol allah subana taala ko saanga nde o faala o jippoto balɓe yewtin ko saa'i honmo woni ko o jippoto idan sifa on sifa o sifa on on ni e wondema ɓe maaka ni en ko saa'i honmo woni ko o jippoto holli en ko nde o faala o jippoto nde o faalaka o jippotako onon si woni sifa honɗon sifa ihtiyariya mo suɓo o waɗane o paala ɓe heɓino e yimɓe bidaagoo wiɓe allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe wi'i naa kanko woni e jippaaɗe ko malaykaaje maa ɗum ko doole makko ɗen maa ko ɗum ɗon ɗo woni e jippaaɗe tawi ko maa yimɓe sunna ɓen ɓe jantoo ndee ɗo fiɓan nde anndaa ko fiɓataa telen jomana ka lagud sifa mo tawata yerondirɗo kadi e faida molanaɗo no ardata non si innama ko malaikajo jippoto ma ɗum ko kudura ma ɗum goɗɗum ngo olli hen sa immike yemma a torike mo wonon sahi ɗon ala ko malaikajo wonɗa e torade ma ɗum ko kudura wonɗa e torade ka de ka waliɗa fuminaa suddiɗa naam idan ko ɗum siɓe addani en ɗo dalillaji ɗi wattanen yila e majji ɓe maki rahimahullahu ta'ala wa gafara an وتواترت الأخبار وتواترت الأخبار وانما كم بتالي قولوا له كم بتامة خبر خبر المتواتر نعم سبب سنة المتواتر تلين كمصطلح أن يروي جمع من الصحابة حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتواطأ أن يتفقوا الكذب يعني يكون صحابة أبوي بوي أبوي اللطو حديث حق الجبان من فوق بفرت إهورة في بفلو حديث صلى الله عليه وسلم kumpitale bo yari e muɗum selli kadi ene laama sallllahu alayhi wa sallam wondema allah subhanahu wa ta'ala o jippoto kala jemma haa e asamawo mo heeduɗen ɗo on toyib konum woni ko waɗɗima an julɗo on telen oɗo sifa telen sifa sifa to nusul hoɗum woni ko waɗɗima ɓe maaki awwala fa yajibu l imanu bihi telen fo sifa to nousul on kadi no waɗɗima gomɗel ngol sifa on umpitaɗa ko ko yeetaɗa ko pihon nu kon non kal qur'ana woni ko wi'i o jippoto ko sunna wi woni ko o jippoto ina waɗɗima gomɗel ngol ɗum tanien والتسليم له اجبل الغلطون ايجب الغلطون جبل الغلطون قوهم بتقهم وما قوهنا إنا واندما قوهنا كانت الله سبحانه وتعالى أجيب وطور الله سبحانه وتعالى أوي وندم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلم تسليما قال صلى الله عليه وسلم يا لي او كوغا جيبلا جبا غونينا مسجد كتب نعم او تقوم بما كريمه الله تعالى تم وترك الاعتراض عليه ترتغل دون ويغول كان يبدا او صفه يبغون يا وندمن متوتا e tamin tinnalngol mo wondemao jippo to min mi tawta toyi naya kum ɗum wa imraruhu min gayri takyifin wala tamthil e fillorgol sifa jippagol ngol no ardi ka alqur'ana e ka sunna non ko aldaawiigol ko honno o jipporta jowaɓum ɗum wala e, e, e, tawil wonaa firo ngo tawata ko firo bonngo ngo attaaka e muuɗum jeega ɗum ɗum walaa tanzihin wonaa laɓɓinande yanfiino ne riiwa haqiqatu katannusul haqiiqa jippagol ngol haaga huwal manhaj ayyo ihwan ɗum ɗo wol manhaji selluɗo wallahi so a yahaali jangoygol e leyɗe arabu ma ay haali hay nokku a wonii kama a janngii oɗo sifa a tabintinnii ɗum ɗo no ɓuri ko yaata kattuɗe leyɗe mooɓoya ko mooɓoyɗa o arta ka naa gooto heno ɗo ko waɗɗi en kon awwalan tenan sifa on jogo ɓonte ko ngaa'ila awwalan al iman gomɗinngol sifa on maa dala ko jooma ma enelaso salawani ko omputuma ka koye immon ɗon a taslim jebbila ommoni ko yewti allah subhanahu wa taala jebbil ko o yewti ko tammon ɗon adamul itirad accugol ɗon lundagol wiya kañum tawta wakkilaka naya ɗum ɗon al imrar kama jaa rewnugol no ardiri ɗon bila keyif aw bila tanfi ko aldaawigol kon no jipportat maa kono jipporta noon ko siwato kaari jipporta noon si ƴawii leggal sellam tan tanantaa ko wala tawil wonaa firo gongo yaani firugol kane la so sallam akki yanzilu rabbuna inna yanzil almalak walay kaa jooni ko jippoto ko ngon firo gongo ɗon wuranɗaa e remtinene kan noon ko halkaare toyib wala tanzihin yanfi haqiqata nuzul irtabi ɗo ko ɓe wi'i wondema arana innugol no laɓɓinde allah subhanahu wa ta'ala innai no laɓɓindemo ino teddindemo haa riwanamo ko o taɓintinnani hoore makko ko mahdurni ndedentinandeni maana yewtere nde naa yaawi'um ida laɓɓinande allah sa ngala wiigol o jipportano bani adama jipportan ida laɓɓindemo haa wi'a jooni noon naa kanko woni e jippaade ko malaikaaji a laɓɓiniimo haa a riiwaniimo ko tabintinani hoore makko gommo haduroona rentineede ɗum ɗo faamataa ko jonde woota kono ko maa ɗum ɗo faama musidɓe jonɗo tedɗo ɓe ko ɗum ko ɗi gawaadi ɗiɗoni ko ruccitaa yimɓe bidaɓe ko ɗum si karma koɓɓe wi'i التنزيه عند اهل البدع هو التعطيل التنزيه عند اهل البدع هو التعطيل والنفي واضح وندما كنت يكون لبنغل الله سبحانه وتعالى كاين ببدع بين لي بين التنزيه التنزيه laɓɓinanin allah subhana taala laɓɓinanin allah subhanahu wa taala ko ɓolɗinangolmo konko o wondi e riwangolmo konko o tabitinani hoore makko honno innete a tanzi indahal albida التنزيه عند أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت ما أثبت الله لرسول ما أثبت رسول صلى الله عليه وسلم لله كوينتكم التنزيه كيف سنة هو الإثبات كتب تننقل الله سبحانه وتعالى مما أثبت لنفسه كون كتب تنني هور مكو يكون كن الله صلى الله عليه وسلم تبين تنني نلا الله سبحانه وتعالى في فرق نسيت كاسيرتا والله نسيت fiyem misal fiyo qa'ida o faam wiɗen wondema التنزيه عند أهل البدع والأهواء هو التعطيل والنفي التنزيه عند أهل السنة والجماعة هو الإثبات خلاص ريو بمول كاين ببدا laɓɓinangol soda ka yimɓe ɓeɗa ko ɓorogol ga e makko konko o tabintinnani hoore makko o tabintinnani hoore makko o jippoto a wi'ana kan ko jippoto ko malaikaajo inna a laɓɓinimo ko hannda bal a laɓɓiraalimo a riwanmo ko tabinani hoore makko faamike tanzi ka yimɓe sunna ko tabintinangola sa sala kon ko tabintinani hoore makko misal muɗum o wi'i o jippoto tabintinnanmo o jippoto ko anna ko kanko tabintinnani ɗum hoore makko kanko allah subhanahu wa taala ka ko ɗum ɗo woni ko sendinita hakkunde manhaji yimɓe sunna ɓe e manhaji yimɓe bidaɓe no serti si jama o wi'ama yo terte mo kala woɓɓeina o jippoto woɓɓeina ko mala ka jippoto woɓɓeina ko ɗum ɗo jama no hani wurirde ni ko ɗum woni laamonigo reedu wallahi na ɗum ɗo na ɗum ɗo inete annasiha addino annasiha imamu zahabi ɓe waɗi taaliq e oɗo hadis nonaɗo sallllahu alayhi wa sallam adinu nasiha ɓe maaki si goɗɗo noddiima o wiya naakis al aql ko a ñoƴƴiitiiɗo haqqil a bonantaako mo intabiu si goɗɗo noddiima wii ko an yoɗuytiiɗo haqqil ariiɗo binele selluɗo ken a weltanto mo a weltantaako ɓe wi'i so a yamiraali ka diina ko moƴƴi haɗuɗaa ko boni haray ko a ɗuytiɗo haqqille haɗa ko a ɗuytiɗo haqqille wi'i kala mo yamirta ko moƴƴi haɗa ko boni wi'i mo kaño ɗuytiɗo haqqille sabu noon addinu nasiha toyi oɗo sifa ko laabudda ɗum ɗo attaslim ɓe ɓe maki wala tanzihim yanfi haqiqata nuzul حقيقة النزول المنتدى السلفي طيب هذا ورد mahar kañumna yimɓe ɓedaɓen ko masala kadiya musidɓe yoɓe tedduɓe ko aqida na tummere na gongel adna woni hakkunde men e maɓɓe ko woni hakkunde men e maɓɓe ko aqida ko ɗum woni tawhid fatin neɗɗanke on tabintinanani allah sa sallam oɗo sifa an e on iwlata ko woote kaa hol hannde ko jama ho wontudu ho wona hunde wota riiwan allahu subhanahu wa taala ko tabintinani hoore makko yahuwaalo tallo hannde jooni suddiiɗo mo ƴamuuɗa dewgal huma wakkiliɗa haanur ɗo timmi si goɗɗaki seroɗa enni wonaa ɓe ngumaano o darataa ko kalamu goɗɗo riiwan allahu subhanahu wa taala ko tabintinani hoore makko jawwaalo tallo honto no himme diina kam honto no hirangol diina kam alhaaliji anndayankojini fof no marsude mo kala si haqe mum memama a sikka e darngal ngal darki kono amma allah subhanahu wa taala haqqeji makko ɗiyama eno waɗe ko fo ala wallahi na ɗum ɗo woni ko allah subhanahu wa taala ƴettoni e meɗe naam wattana yilam siɓɓi juɓɓe tedduɓen oɗo risala telen kondire babul asmao sifa oɗo sifa ñande janngoyɗamo e deftere o hara e heɓi konte kon saabiwal amma fataka wata o si tawi woni ko arande e janngugol maɗo sifa naam ɓe makiraymahullahu taala wa gafara lah <coughs> ko rawa abu hurayra anna rasul sa sallam qal yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai duniya kombo wi allah sa dala jippoto nanelaɗo salllahu alah wa sallam fi honnu hay gongi nanelaɗo salllahu alah wa sallam fi honnu hay jaɓa toyi ɓawto ɗon ne laaɓo sallllah ai sallam ɓenaaki allah subhanahu wa taala si jippi ko o wiya man yaduuni fa astajiba lahu hombo noddata lam minotomo kombo noddata lam minotomo yallino sellak si tawno ko malaikajo jippino o wiya ko hombo noddata lam minotomo no sella firirgol noon sella taa firirgol noon man yasaluni fa utiyahu ko hommo lanndotolam mi mi jonnamo siko malaykajo wonno e jippaade yallino sellaka malaykajo jippo inna ko hommo torotolam mi jonnamo malaykajo no suusi wiide ɗum yalli ko haqqe malaykajo non wa ida saalta fasalillah sa lanndoto sa torto toralla sodo ɗaana <laughs> malaykajo onɗa onɗa toraade kam toyi ɗum ɗo ko ruttugol ɓe yimɓe wiyoɓe won ndera ko malaikaji woni ko jippoto asha'ira ɓe ɗo yimɓe beda haa goɗɗo e maɓɓe no yewta ɓe wartoɓɗe balɗe ɗo wonde ma ahlu sunna fotti allah sodala jippata ahlu beda woni ko fotti ɗum ɗa yimɓe sunna yimɓe asha'ira so a wiɓe allah sodala jippoto ɓe innama ko malaikajo woni ko jippoto hare koni hakkunde men enen e ɓe ko masala fiqhiya ni masala kaliya musidɓe joɓɓe teɗɗuɗe ono nde yimɓe go ronkuno anndude masala kaliya kanjum e fiqhiya haa ɓurdini masala fiqhiya e segudo masala kadiya nawnare nden ko ɗo woni ko umma o ardirana na tayib ɓe maaki warugol tambi taali ƴewɗo hadis kamɓe imam abdoul gani rahimahullahu taala wa gafara ɓe maaki wala yasihu sellata hamluhu ala nozuli alqudra wi'ugol wondema ko doole ko kattale allah sotala woni ko jippoto haqqille no jaɓino in allahnder sosammaka yanzilu rabbuna allah sotala jippoto goɗɗo en ha to watataɓal jemmal ngal timmi udura jooma on jippoto ko ɗi ɓe wirata nden udura no jippoy mo waɗa dane ɗiɗi udura ɓurna ko doole haftarnde torataake waawaanaa meere nesa sanawi ko allah sotawi ko jippoto toy ɓawtorum ɓe naaki wala rahma wonaa yummeende nakkonde innetee ɗon jippoto so a wiyi nesa sallammaaki ɗo yansilu rabbuna ko yummeende wone jippaade ala fenndine laamu sallllahu alih w sallam no fotta kala finnuɗo nelaamu saw sallam e hoore tewaare annande ara yaltegagol islam ga oina forta wala nuzuli lmalak na malaikajon ko jeg koɗo siɓigirɓe tedduɓe ɗumande malaikaɓɓen wiyano jippoto tanazzalu lmalaika wiyanako ko malaikani ko jippoto yanzilu rabbuna ɗum ɗo serta siɓe jiɓɓe tedduɓe tawi goto mbilɗe nam ɓe wi dalil mum o ɗo hadis مولى صلى الله عليه وسلم مات كصحيح مسلم يا صلى الله عليه ينزل الله الله هو مجيب وتو الى سم الى السماء الدنيا هيا سماء مهير دنو حين يمضي ثلث الليل فيقول انا الملك انتبه دون جاي كرت تبيرو انا الملك انا الملك كمي وني لم كمي وني لم no sellaka malaikaajo jippo haa kaasamaamu heeduɗen ɗo wiya ko mi woni lamɗo imo yiwi ka lamɗo haqqille to jaɓa ɗum haqqille jaɓataa ɗum toyi man da alladi yaduuni faastajiba law ko hommbo woni ko noddatalam minotomo malaikajo si ari yahaɗo himo suusi wi'ude wondema jo noddela komo gonotala minotomo ko haqqe malayka non na haqqe malayka non ɓawto ɗum ɓe wi'i wondema man da alladi yastahfiruni fa ahfira lahu kon woni ko wiyata mi accanmo mi accanamo ko malayka bonnuɗa ka ko allah subhanahu wa taala wa man yahfiru dunuba illa illa llah hommo yahoto bakka filsina allah subhanahu wa taala si tawno ko malayka nu woni ko jippotono harayno sa torike a noddi ɗon a waɗi kon te kon shirku fala tadru ma allahi ahada sellataana noddiɗa e allah subhanahu wa taala hay e gooto la budde talibul ilm ɗiɗo suusuuji o waawa wadde istimbat yaltingol firuttowol yimɓe ɓeɗaaɓe firuttowol yimɓe ɓeɗaaɓe sabu faanunde janngugol mangol ko ya ittu majjere nde wonduɗaa nde nafiraa tagoore nde embere no mariɗɗaa feere tammum ɗum cubu haa joona e liɓeede hoore yimɓe l'islam ɓe ngel l'islam ɗon ɓurta ɗe mbere ko mbaɗɗa feere ko on ɗowni faa noon e janngo ngon kono so a fiɓii anni e wonde min hila janngude yirwa mi alaa men minde haala kaka waali mi alaa men minde haala kaka waali waajataa ko jarnataa kañ ɗum goɗɗo ko waɗi takharuju ashar janngi ton haa henndi kaydiji muɗum ari kañum siko baya watta siko hutuba watta siko yewta hay mere watta kadi fi wota gere fi wota men min haala allahu akbar yawma alqiyama neɗɗal ken o landi toyte fi hon non o jambani o ronki yottinde no tawi ne sa sallam ɓenaki kalawo suurɗo gandal haanangal yottinede yimɓe ɓen aray mo anndi ngal o suuɗi ngal allah sa taala maɓɓinoyay mo ƴulɓere yiite yawma alqiyama maɗɗinoyamo alqiyama maɓɗagol ɗumɓere yiite ndiyanɗa waccinɗa ter mus wara muɗu kuyer fuya a ƴettina ɗum seɗa seɗa ndarasi ɓutti e kona ɗum ɗumɓere yiite ɗo wallah mustaan toy iɗan ɓe maaki wondema oɗo hadis no tabintinnani en ɗum ɗo musiɓɓe julɓe tedduɓe iɗan ɓe eggani en ɗo koynete ko ijma ijma mi tan inaki no sengo dow ijma mo saabaɓen potti e muɗum kaa kono si ɓe wi warawa ha hadis annuzul ali bun abi talib ɓe soggi ɓeɗo e konaɓeɗo ko ɗum si ɓe wi ka huɗɗode yewtere maɓɓe watawatarat l ahbar idan hadis eh, eh, sifatu nuzul ko eh, habar on ko mutawatir ɓeɗo e fokku sa inni o jippata e ko haraya fenni ɓeɗo fok maɓɓe alutoniri alutoniri e maɓɓe na ɓe makiraymahullahu taala ونحن مؤمنون بذلك مصدقون كبه هلو دم منهج لا ول ولهان أوند آه، إمود ول بماكي ونحن مؤمنون بذلك إذا أرام بصفة وقلوا لكم بما الإيمان قمنا ول مصدقون قمنا قول جبه نا يا قمنا ترونك قمنا ول نا نعم. بما كريمه الله تعالى e hoore ko gomɗinɗaako e ko gonginɗaako min gayri an nasifa lahu kayfiya ko alɗa e wi'gol no o jipportanohu ko hunde kaari aw nusabbiha bi nusulihi almahluqin maande men nandinta jippagol makko ngol no tagu ngon jipportano yani piiji ɗiɗi harmanɗima telen ka sifaji allah subhanahu wa taala ɓe jamtiɗo e ndeɗɗo nokkuwe alkayfiya yani noone o jipportano kañumma e nanndintinnugol idan feddeji ɗin ɗo ko yimɓe tato fedde ara nder nden nde nanndini jippagol allah subhanahu wa taala no bani adama jipportan fedde ɗimmere nden nde riwani allah subhanahu wa taala jippagol nde wi naa kan kone jippaaɗe feddere tammere nden nde tabintinnanimo no o haani tabintinnani reede noon ɓeeɗo fof ko mbaroriri e sawaba fedde tammere nden ka ɓeya fof ko ooñi ɓeya fof ɓe ooñi allah subhanahu wa taala cumwa mo ɓe heɓi on ko honto ɓe wi sa wi allah subhanahu wa taala jippoto sa wi o jippoto haray a nandinimo e bani adama bani adama si ƴawi leemunde ma ɗum mango ma goro ma ɗum sino iwde oto jippo innete kaarijo no jippaade haɓɓe ma o jippo ka allah sosa kañum kadi jippoto tewi sa wii kaarijo allah sosana jippoto kaarijone kadi kadi ko jippotoo si ƴawi haray anandinimo e allah subhanahu wa taala ɓe wii sa waɗi ɗum haray anandinimo e allah sa taala ɓe ronki faamude o wi'iino laysa ka mislihi shay saƴugol ndiyan ɗam inugol ndiyan ɗam no jippaade e ko nen anke yippoto e leemum neyi o hunde wotere hiɗe ɗaɓɓude ka jogi soɗa ɗe ɗaɓɓude ka jippoɗa e ɗan ndiyamonɗa ƴewde dowga ka kamma fo na jippagol wiya fof ko jippagol kono naa noone gooto woni e jippaade idan ko ɗum muskila um fo nambara um fof ko adamu tafriq bayna alqalar almustarak والقدر او القدر المميز بين العدم او عدم التفريق بين القدر المشترك والقدر المميز مشكله فوق تلك باب الاسماء والصفات لا بد ندو فين رسيتاند فما دون كبين تكون القدر المشترك كفي الاسم في التسميه جيب بغمغور الله سبحانه وتعالى جيب بغمغور ديانا جيب بغمغور بني ادم جيب بغمغور kulanno jippoto ka tayi ɗum ɗo hino hawta telenka telenka inne kadru almumayis en mbere sertunde nden ko telenka sifa noone no allah son sala jipporta no e noone no ndiyan jipporta e noone no jipporta ka oto e noone no jipporta e ɓarɗe ɗum ko hunde wotere idan laysa ka mislihi shey muskila si ala e muɗum woɓɓe go aslam taw ɓe riiwi ɓe inni wondema naa kanko jippoto idan ɓe ɗo kadabu alquran wa sunna ɓe fenni alqurana kañumma e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naaki rahimahullahu taala wa gafala wa qad qala badu salaf su'ila abu hanifa rahimahullahu taala ani nuzul wa qala yanzilu biyaqih imam abu hanifa ɓe landa jippagol ngol kon honno jipporta honno jipporta ɓe wii o jippoto ko aldaaɗe wiigol ko honno jipporta landataake honno jipporta fii hon ɗum hay lamnde ko honno jipporta kaña jim fii honno hay lamnde ko on allah sotala jipporta fii honno hay lamnde honno jipporta nam o yeetaaki en ko honno o jipporta o wii en tun o jippoto hay hatten kam hatti ɗon na ɗaɓɓitangol hoore meɗen namba ida ɗum ɗoni muskila o bani adame ndin o way woɓɓe wi o jippoto ko bani adame jippota ɗo ko ɓe ɓeynata almu shabbiha wi owo ɓe jio jippoto no bani adama jippota no ko ɓeɗente almu almu shabbiha nanndinoɓɓe wi o ɓe wondema naa kanko jippoto ko ɓenno wiyete honno almu aktila wi o ɓe o jippoto no o haaniri jiɓɓorde no no o yeroɗiri no o ɓennoydete honno al sudotea ahlalisbat tabirtinna ɓeɓɓeɓe amma yimɓe bidaɓe ɓe ƴetti inde ɓe kooli e yimɓe sunna ɓe ɓe wiɓe honɗum ɗaɓe tabirtinni inde ɗe almu almu shaɓɓi idan alu sunna no imamo e nda qeqqaage troisiéme ko danndiiɓe e ɗum ko woɗɗiiɓe e ɗum tabintinnalngol ko tabintinni hoore makko wona tasbino ka ko tasbit idan ɓe anndaare ko ndiyetee kon tasbir ɓe anndaare ko ndiyetee kon ismat ta ɓe sendindinaali hay ɗum tam idan ko deɓɓigol wonno ko haananoɓe allah mustaan toyi e jamtiki faida jamtagol konguri kalamo koɓɓen ka si hala fiyankejo ari wi wondema ko malaikajo jippoto wiya do imam mo wi ondema allah sana jippoto konno ko kankode o jippoto idan imma a fenni imamu ma no wodi woɓɓe ko hakke man taassubu e feetere ko ɓe wonni kon wondema si imamu abo halifa ma imamu mali ma imamu shaba e ma imamu ahmad si ɓe wurno ɓe waɗanta raju e yoga e masailuji yoga e masailuji wallahi ko bewre ko bewre no woodi woɓɓe maɓɓe wiɓe wonde si nelaaɗo sallah sall no wuurno telen e sifaaji go ko ɓe sifii kon innay no ɓe wonde mi nelaaɗo hara ɗum ɗo hawra e sawaaba no hawha no ƴee amre bun ubayde amre bun ubayde al mutasili ɓe wii wondema si allah si tawi woni ɓe yewtiɗii allah subhanahu wa taala ala son tala katabintinani hoore mon sifa wondema o jippoto ɓe wi ay ma allah subhanahu wa taala asifori hoore ma e nde ɗo nokkure ko asiforali hoore ma nokkil kaayi subhanallah bewre almuhim oɗo talibajo imam abu hanifa kam kadi o kan kadi o wi al ahadith allati jaat anna allah yahbit ayanzi yahbit ayanzi wonde ma ɗiɗo hadisaji arɗi e muɗum kad rawatha athiqat ko homɓe woni ko filli ɗum ko nunɗuɓe idan si tawi nunɗuɓe eggani en ha hewti e men won woni ko waɗɗi en ko jaɓugol ka ko jaɓugol naam ɓawtono ɓe makira ibnullahu taala fa nahnu narwiha enen en fillotoɗi woɓɓe go fillata ko ɗi hadisaji ɗe defte janngataake fi honnu fiiwota o tabintinnani ko o tabintinnani hoore makko kon wallahi hamde siñallal ngal fof o alhal mo wonɗen ɗo si tawi ko etagol no o tabintinnane ko tabiti hoore makko ara en puuƴi e ñallal ngal wallahi en puuƴɗaani kono sen on mbi ɗum e wiiɗe e naa ko yo jannge ɗewna yo jannge toɓɓe tawhid ɗen jeɗɗi huuta jalo yoɗen tun jannge toɓɓe tawhid ɗe ɓe annda kon to fottoteng e allah subhanahu wa taala wallahu musta'an ɓe maki wa ɗuɓɓino mbiha min gomɗina ɗum wala no fassiru ha yaani min firata ɗum firo bongo ko ɗum woni ko ɓe maɓɓe faala kamɓe imam mouhammad bnul hasan alcheybani rahimahullahu taala ihtisaran oɗo athar batte mo abdoullahi geɗat imam ahmad filli on ɓer e nokkure ɓe taɓi goɗɗo no joɗi no mottidiri jama u hino yewta fillo no tabitira e nder sesantale ko nder jippa goɗɗo himo ɓeyda goɗɗum ɗuyta goɗɗum sifora makko sifora hoore makko ɓe wi'i mo hey ko imam ahmad maƴita ɓeyɗi ɓe yahi haa ɓe tawi ɓe wi ko an hatto ka nela sallam hatti ɗo yanzilu rabba jippoto joomaami amma noni no jipporta maadi no jipporta so so iway nokkuye e kola e makko terto finilor hadis on no ardiri non no ardirino yimɓe bidaɓen ɓe wii wiɓe wondema no mirrul hadis kama jaat hadisaji ɗin en fillorayɗi no ɗi ardi non ɓe wi wondema ɓeeɗo gandal maɓɓe ngal ko ilmu dahir koko feeñi kongo kam amma ko nder ton kom e allah nden kala ko ɓe sunna ɓen no inna no mirrul hadis kama jaat la siyama alhadis sifat تلين صفه جن مع مع اعتقاد اثبات الصفه لله تبارك وتعالى ان قيد نندرتو ادرك بريومتي نودي اردنو يبي في بي وندما دين صفات تبيتن الله سبحانه وتعالى يبي في بي وندما كيف هونو جي بورتا انن أنا مونغول يبي ري وني نبي في بي نوكا اذا ما بيرو اذا مشكله بسي على امور اثر batte sakkitiiɗo ishaq borawiya o laatine mo fillotono ko ɗum woni hadisu sifat oɗo lanɗo ko ɗum woni al amir abdullah ibn tahir o wiyaaba yaqub hada alhadis alladi tarwiya rasulullah sa yanzilu rabbuna kulla laylati ila samai dunia kayfa yanzil lanɗo woni ko lanɗo laɓɓuɓen haɗi aray ka karamo koɓɓen heɗi to ƴettaɓe nde ko darsu ɓe waɗayno e ɗum ndaaru imam ishaq rahimahullahu taala no ɓe jaabori lanɗo on si kalkilasi ko woɓɓe goo e nokkeeli goo si goɗɗo wi'i kon nasoa ƴippoto honnoji porta ko ɓeyneno ya kada ya afak ya mubtadi e kona ɗum ɗo kono ɓe du'ani lanɗo o aazza llahu lamir yo allah sotala teddillanɗo subhanallah ko ɗon man hadi selluɗo ma wiigo yo allah naɓmo ko naɓuno kanko subhanallah ɓe manake azza llahu l amir yo allah sotala teddim la yuqalu li amri rabbi kayf wi'ataake fiya tenen fiyaake allah subhana taala ko honno sifa makko on wayi ko honno o jipporta innama yanzilu bila kayf o jippoto ko alda e wiigol ko noone kaari woni no jippoto ɓe maaki rahimahullahu taala masala himmol wa man qala yahlu al ash inda nnusul aw la yahlu faqad ata bi qawli mubtada wa rayin muhtara ko masala hommoni ɓe faala yewtude en ɗo alqurana sunna tabitinna ni en jippagol allah subhanahu wa taala ka toye yalli nden himo jippoo o accitay ko ɗum woni iwgol karsi fe o iwa dow ton o ara haa kasama mo heeduɗen ɗo kea o arata ka iwata ton ɓay eren si innama goɗɗo jippike oto yaani o iwi e nder maggal o jippi ko dari ka leydi ka toyi telen allah subhanahu wa taala waɗugol bah so iway ton nden ko humpitiyen kon o ara ka sama wadnaɗe yankejo ɗo yalle accay dow ton no yeeri fuu si ala ton o ara ɗo kaa ko ton woni ko o wonata o jibbora embere no no sibori hoore makko no maani o faaniraaɗo ko oɗo masala ɓe woni yewtude ɗum naayana ko haqqille ma e muɗum o wi'iima o jippoto hon woni ko waɗɗinma hon woni ko waɗɗima gomɗingol ko o humpiti o jippoto gom o yewtima konno jipporto so o iway ton o accetay ton ara leygaa o yittoto ɗaro ko fewni ɗo ɗo ko si waɗi ken ɗum idan qif haytu waqaba al qaw daro ka saaba ɓe darinoɗo ko ɗum si ɓe wi wondema sa inni a yewtay ɗo ko ɓeɗo yewtaɗi aray hunde beɗa ko ko ɓe jamtiɗo kon ɗo woni qawlu raaji cheikh lislam ibn taymiya ko ɗum ɗo woni ko ɓe jikkini kala neɗɗanke onɗo tefuɗe ɗum so iway to waccita to ara ley ga e kona ɗum haray waddi ko ngol bidayankewol idan wota neɗɗanke on naatu naatu e muɗum ko taw naatu e muɗum toyi allah subhanahu wa taala ko fiwata laysa kamislihi shey fusi nanda e makko fusi nanda nanda e nanda e makko kanko allah subhanahu wa taala na idan oɗo sifa en gaynimo هذا هي كتورم ومن صفات هي سبحانه الواردة في كتاب العزيز الثابت رسول صلى الله عليه وسلم الأمين اليدان ودوم الصفة هي كتيرو دوم نك نقص تيجي مش نقول صفة ثم نواصل أو هذا حتى بدي آدم نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له bimaki wa min sifatihi rajaa sifati Allah subhanahu wa ta'ala alwaridati tabtu lijudi fi fi kitab alaziz kadaftar makote donda athabita tabtu li arrasulihi الرسول المصطفى إيه نلا صلى الله عليه وسلم الأمين قولا اليدان يبدن قال له عز وجل الله تعالى بل يداه ورنجود مكولم مبسوطتان وقنتي لديه مغكا نغفارنا وقال عز وجل الله تعالى أوي ما منعك ونونك هؤما إبليس أن تسجد لسجن تالما خلقت بيدي أم متجر جودا وروى أبو هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى آدم إموسى بيدن إفت فقال موسى موسى عليه السلام يا آدم فاي طيب، آدم أنت أبونا فأوني بابا إمامي خلقك الله بيده الله تجريم جود مكولي ونفخ فيه من روحي ووتي إما روح مكول وأسجد لك ملائكة ويميني ملائكه مكو بيو سجاني خيبتنا قد وني أهيرني إنك واخرجتنا ايلتني من الجنه كالجنه فقال ادم ادم اي انت موسى فاوني موسى كلمك الله تكلينا الله يوتدي ما لا تد يوتغو وخط لك التوراة بيدي ويندر لما توراته يوم مكة واصطفاك أصبريم برسالته ونون نلا المكة فبكم وجدت في كتاب الله نعم كنون دونكو ولكذكر الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى آدم عليه السلام يبدي جوم مؤد لندي جوم مؤد وفئ الجن قال بأربعين ألف سنة ولوجة ولوني جبان ولوجة جبان الني آه، ولي بيئن دوانا قال فتلومني إني أفلر إلى أدو قدري على أمري إدو فياك قدره الله ولا ومقدر علي دوام قبل أن يخلقني أكثر من دل يوتاقو دل أمبي أربعين أكثر أكثر من دوبي قولو جابت جابت قولو جناي جابت ناي قال النبي صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم فهج آدم موسى اذا آدم فول موسى إلى يوتن قال البخاري لو وجه بدا بإراك يولو هدي الحمد لله كبخاري مسلم يقول قال بصي على إمامه haala fusi ala e muɗum ɓe naki falana ɓolu en wiyata yadum ka yadi jungo ngon no waywa jungo kaari wala no kayyi en wiyata ko honno jungo ngon wayi wala no shabbi en nandinta jungo allah subhanau e jungo bani ada wala no taawalul yadayni en firirta juɗɗen ɗiɗi alal kudrataini wiigol ko dole kattanle ɗiɗi ma ɗum doole kama yaqulu ahlu taatil ورهم بقول إنه بيويرة والتعويل في روج بني بل نؤمن بذلك وإن قم إنا يدن دوخ ونثبت له تمر جنة من مؤصيبة صفاره من غير تهديد كوالداء كرنق ولا تشبيه كوالداء نندنق ولا يصيبه سلة دغتاكو حمل اليدين في الجلجوب لنبدي على القدرتين نيما جدي قد قتل لنبدي فإن قدرة الله ثابتين حتى من الله سبحانه وتعالى واحدة قوتا ولا على النعمتين انفريرتا إيه، قولي جود لك إن كنما جدي فإن نعم الله نعم جي الله لله تفصى لن تتاكو كما قال عز وجل إن الله توقعين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صليت نعم جي الله دي وكأن لك لجلو وكل ما قال الله نعم إذن قدوت لك أدو ɗo sifa ko ɗo sifa alyada juuɗe ɗen ɗiɗi o ɗo sifa ko sifa datiya ka ko sifa fi'iliya ka ko sifa woni ɗon nam sifa datiya ko seerali mari juuɗe kanko allahu subhanahu wa ta'ala dalil mu bal yadahu o damir ɗo o haafimo ɗo no wiirete noon konto o yilti allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ko kanko tigi woni ko mari juuɗe ɗe mbaliyadahu toyi si tawno ko juuɗen firirama nema damiran ko on no waɗirayno woɗirayno bi ها بل يدا بل يداها كا يدا بالله إذا بل يداه هذا يدلك على ضلال هؤلاء كلنا تن لما يقول بين أبو سيد يقول تن قالوا بين يلعبون بضفاء العقول يعني كويم بحق اللي مو بين بين في جيرنا زي ما مشاتي بما كانوا بالإنسان bida on kona ɓorta ko on neɗɗan ko mahake sunna ka on neɗɗanka mahake sunna yamanoene dewe janngo yo janngo janngo kala wede marata marata marata ɓen wure nden alhaaliji ɗen kona ɗum ɗo sa a janngali haa neɗɗanke biɗe ari naɓorima ɓen ɓe yiyata no yaada e muɗum fewno ɗo fou saniɓe wonde haqiqa on ko angal tutagol e, e, e, e ngal ɗo ganda janngonɗo e janngude ɓimbiyakiki jemme ñelorma ino maa ɓuri e hoore muɗum ta ɗii morronjina ɓorɗo maala noon hay e memude maala noon hay e ƴeewde ka ɗum feƴƴata kono sikkuɗaa o kam idan hawto ɗum allah sa tala wi ma manaaka an tasjuda lima halaktu biyaday toy allah subhanahu wa taala wi ma manaaka an tasjuda lima halaktu biyaday ko non iblisa salima waɗangol ɗe ɗo golle ɗe miyamirma ommumi tagiri honnum juuɗe an ɗe nema no waawi tagude nema no waawi tagude abdu maaro e tew joƴƴina ɗo ha gasa yahaka marché arta tawa darasi ɗum ɗo piyadima birkire yani ko jamade taw moƴƴingol kente ko jamade nafiru nafiru bani adam idan halaɓutu o taaɗo damir on kontono ko yelti allah subhanahu wa taala nanema woni ko tagi nanema woni ko tagi iblis nanema woni ko tagi adam kono no jeeya e majjere wiigol ko nema tagi iblisa ko nema tagi bali adama ammi e hoorema awa ko nema woni ko taguma anda non kor ge nemaji ɗi siko mbaye siko poƴƴe almuhim wa rawa abu hurayra radiallahu anhu iltaqa adam wa moussa mahallu shahide on koka o wi wondema anta abuna halaɗaka llahu biyadihi musa wi wondema an adama ko woni baban ame tagirima allah subhanahu wa taala honno juuɗe makko ɗen musa e hoore muɗum kono ɗo wi o wi'aali ko nema woni ko taguma adama فيت لون كولا تديو تقول هي إيه، تنتاكو بل نا نعم. طيب أو تقول أو إيه؟ إليك نكك مهل الشاهد قال آدم أنت موسى إلى آخره وخدت لك التوراة بيدي وكك مهل الشاهد توراة قوين لرمهن يونغو مكو جودي مكو talanda تعلم no نوين o yewtali maɗum sunna ko wima wondema o windiri tawreta honno juuɗe makko ɗe ta lamdo kon no windira laysa ka misli shay yettugo maɗo karambol wonde woopita bindi ɗi ƴawra ɗiya e jolda ɗumanno e noon ni allah sotala windirta no bal hayno yimɓe winndita no no serti ka serti toy no waawi no woodi ɓe ɓe ɓe waawata winndude hutuba ma ɗum muhadara ma ba hal hay winndangol pay ko ɗuma kono ko niri e kaatime taabe e ko wonaa ɗum triyal ngal je rectal ngal ji kañum e almuhim ɓeygi no anndaa no jokki ɗum bale no ambose e fayɓe goo ko winnaa ɗum kañum tuwaata a winndu kañum jooni ko mudir <laughs> walla musa mudir katine wargol ƴewtoo ɓe halfini yewɗo plegol ci ɓe ndaara kon ɓe fewndiɗi emba ɗum ko mudir mudir mudir ɓ idara ɗo ko idara bonɗo honna wallahu mustaan idan o tabintinnani hoore makko ka alqur'an e ka sunna junngo yimɓe bidaɓen ko honɗum wi'i junngo juuɗe allah subana tala e ko onno ɓe firiri ya jamaa hono ɓe firiri goo bawɗe ɗiɗi honnu nema tati honnu ɓe ƴamtiɗo kon qudra ɓudra yani doole a doole nte ɓudra naam ɓe wiɓe ko e bawɗe allah sa sala yani ko e juuɗe allah subhanahu wa taala teddingol mol ngol ɓe naali juuɗe kala e ineteɗo ko pullo e ko wona pullo ino anndi ka pulal ko wiyete kon junngo ko junngo na bawɗe ka aigol koye bawɗe jooma yo joni adamane faala e wallu men hunde kaa joni en fewtawi jooma unaren si e bawɗe makko heɓoto subhanallah idan a ɓolɗinaniimo o tabintinnani hoore makko yallino sella kañete kon juuɗe makko ɗen ko nema no sella sella ta dalinmo allah subhanahu wa taala wi assariqu waassariqa faqtau aydiyahuma si tawi woni ko taƴeteno ɗon arano ko nema taƴeteno na jumbo wujjuɗon ka ɗuyiɗe ka sottiɗe ko nema taƴeteno nema mo wujji on ka ko nooni ko taƴetemo sibijiɗo tenɓe ko ko nema on ko addete kalan ɗon ko taƴa yalli no sella ka as wa saari wujjowo gorko wa saari e wujjowo suddiɗo hawtan aya o yonno faqta'u taƴe nemaji maɓɓe ɗin ɗiɗi kamɓe ɗiɗo nemaji ɗin ɗiɗi no firranoo ñannde ɓe nani a firri no woore ɓe ɓe yiwayi e, e ka majalisi maaɗa ka no waawi noon wonɓe woɓɓe go ñonngilo ustade mbay no waawi luwa wati ɓoggilo to ostima to ustade aɓiiɗa ñonngilooɗo hay si tawii woni ko honɗum nde on tuwon ma e jannude sella tadagataa ko nde ne ɓartoɗa en e, e juɗe makko ɓe maaki falaa naqulu yadum ka yadin ردنا العمل الم المشبه والممثل يعني ربط قلبه يوم عندما جود الله سبحانه وتعالى ان هو وجود بني بني ادم فاطم بنك ولا نكيف ردنا العمل الم المكيفه المكيفه يعني بين ان انه انه كيف wono juuɗe makko en wayi wala no sabbiya mo sabbiya wala no awwiru alyadayni ala alqudrataini kama yaqul ah attati ɗum ɗo no tindini wondema kala wiiɗo juuɗe lasadalaɗe nen ma bawɗe ma udura haray o ɓolɗini o ɓolɗinani allah sa tala ko o tabintinani wara makko ka njelo ɓolɗinani mo ɗum ɗum ɗo yen andi lasiya ma bullo huutal wiigorko e bawɗe makko woni koye ɗum ɗon ɗo woni iyagol jamna yimɓeen inne inne acce wiigol bawɗe acce wiigol neena acce wiigol ɓudura itta ubiris on e hoore makko nden wi yodaɓo e jamgo ka njelo e, e, e, e feƴƴuɓe maayi tatenin de bawɗe noyn de ɓudura ɗum fof ko anngal hawlindi neɗe e ɗum ɗo entorimo yo tabintin e haqiga na ɓe maaki rahimahullahu taala wattawil kañumma e firo o tawil ɗo konon ko fanda e muɗum o tawil ɗo konon ko fanda e muɗum firugol firongo firo bongo ɓoyligo mana muɗum misal muɗum man yiyatirasa na fiɗirgo juɗɗe mbawɗe o firo fewgono ka ko fiɗo ɓoylingo ɓoylingo firo ɓoylingo si anndama kon innde kaayire woni ko noddeteɗa goɗɗo a rima noddima ɗo innde goo a weltoray a weltoray wala joni suko muhammadu wiyeteɗa goɗɗo aray nda hekayo leggal a weltoto awa ko wano ni ɓen wiiɓe allah sa tala mo sibitori ko wonno mo sibitori juuɗe innamo bawɗe naam idan musidɓe juɓɓe tedduɓe korentawlo wattanayla ɓawtoɗon ɓe naki rahimahullahu taala wa gafara lah wala yasiɓana bal numminu bidalik wa nuhbitu lahu sifa min gayri tahdidin ko alda e kermugol wala tashbihin ko alda e nandingol irto e defte asha'ira ndaara ko honno ɓe woni e nanndini ɗe allah subhanahu wa taala e sifaaji kono woni sifaaji sifaaji bonɗe ɓe maaki wala yasihu hamlal yadain hamlul yadaini ala lqudratain wala yasihu hamlul yadaini ala lqudratain sellata nde inna wondena firo juuɗe ɗen ɗiɗi ko doole fa inna qudratal ɗo ko raddini labaa fa inna qudratallahi wahida dole allah sanalaɗen ko goote wala ala ni'mataini sellataande inna kadi nema o e juuɗeɗen ko nema fiyon nu fa inna ni'ama llahi la tuhsa nemaji allah ɗin ɗi lintataako ka kanko noon ko wi ko juuɗe ɗiɗi an a wi nema nemaji allah sanaɗe ni yiɗi konto ko ɗum siɓe danoroɗo aya ko sonal wa in taudu ni'mata llahi la rottugol ɓe ɗo ɓangina meere ko ɓe wondi e muɗum ɓe maaki wa kullu ma qalahu llahu azza wa jalla kala ko allahu on tabintinnan wi'i fi kitabi ka deftere makko wa saha rasulihi selli ka nelaɗo sallllahu alih wa sallam binaqli l adli eggande on nunɗo anil adli ga e nunɗo ɗo mislu sifa almahabba jiggol walmashiya ايدو غونغول والاراده افاده غونغول والضحك اجلو غونغول والفرح ايولتا غونغول والعجب كانما ايه نغلو غونغول والبو ايانو غونغول والسخط كانما إيه، تيكو غونغول والكره انو غونغول والرضا كانما ايولتر غونغول وسائر اذن لنا انغل ما صح كونكو سيرلي ان الله جاي الله ورسوله ان الله صلى الله عليه وسلم وان نبت اي تيوني huwa bi anha ga e jamta gol ido sifaji asma'u kunu asma'u kunu woni noppi ba'dil jahilin yoga e yimbe majjube wastawhashat hebi ko nete kom e, e, e sawdere minha ga e tabi jingol do siva nufusul mu'attirin e wonki jibe yimbe boldinobe بينت له صفاتي هيودي تبينت ننتدي الله سبحانه وتعالى سوتني الى اشعار الفق ما جنت بتبين الله سبحانه وتعالى وبين عندما الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف فقهي ما ندن كري وانا لا سلطان بس الى حكم جي ان خلافكم ما هو فقهي المحبه المحبه صفه ذاتيه taako sifa fi'iliya ikhtiyariya sura ya jamaa joni andika ido sifa ikhtiyariya imo imo subo welta gongol do fala o welta to ka tayyib dalil mahabban kal qur'an muntada salaf dalil mahabban inna allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu at-tahirin o wi imo yidi kanko allah sat alay moyiɗi ɓen tuboɓe rutto achaira wi sa taɓintinanimo giggol na'am haray ananniɗimo e, e bani adama bani adama hino yiɗa ino yiɗa hunde sa innan sosorka nge no yiɗa haray ananniɗimo e, e bani adama na'am ko barer yiɗata yewtirgol ɓawo joma muɗum e ko payi ko yiɗata yewtirgol ɓawo babay muɗum ɗum ko gotum ɗum ko gotum giggol barere giggol anke ko hunde wotere giggol ngol allah sala taala yiɗatangol e giggol ngol bani adam adama tangol laysa ka mislihi shey jogo qa'ida musidɗo tet allah subhanahu wa taala himo yiɗa himo yiɗina walakin allah habbaba ilaykumul habbaba ilaykumul iman toy ɓawto ɗum wal mashi'a wal mashi'a odo kali sifa وذاتيه ذاتية كاكو اختيارية فعلية اختيارية نعم صفة صفة صفة فعلية اختيارية صفة قول لي ينكوجو سمو سبتو دليل كوكا القران وما تشاءون إلا إن يشاء الله وإن يتاسنا الله سبحانه وتعالى يدي o tabintinani hore makko sifan ka o tabintinali o tabintini hono e tabintinama ɓe wi sa tabintani allah sau taala yiɗugol bani adama yiɗay haray a nandinimo e bani adama idan riwanmo ɗum ɗon few terto a tetton on no sifa tayi allah subhanau wa taala laysa ka mislihi shey hay mere nanda e makko tayi wal irada kañumma e yiɗugol ngol oɗo kadi sifa واختيار كاكو فعلية ذاتية اختيارية يعني أصوبة طيب دليل ما قال القرآن منتدى السلف نعم يريد الله بكم اليسر كما فعل ما أم إذا ولي لي إمو إذا كان نمضي الله سبحانه وتعالى سبحان الله ɓawto ɗum waddahik jalugolngol ko sifa ihtiyariya suɓa sifa mo o suɓoto fewndo nde o faalawo o o jalata ka kanko allah subhanahu wa ta'ala dalil addahir fi jalugol ngol kalqurana si achaira no joɗino nder ɗahrayn ɓe yalto ino alhamdulillah tori allah sa tala yo tabintigue ko kona yewte ɗo ara mi audubillah joma min jala i madame alqurana wi o jalay o jalay ka toyi nam dalil mum barakallahu fikum machallah afi sunna fi sunna ɓe wiya wonde maga habaru lahaata sabade goton ko filliyoɗo haɗi bay ko goton ko filli ko aqida ta en jaɓu yo fidu dol yaa wondema ɓe fiɗu zal howalaare alaa e muɗum howalaare alaa e muɗum honum e yewtune jondeeji meɗen goɗɗe maɓɓe wi azhar yiyame to waɗa ngol ɓe yewtere o bayaa julde nden naati jooɗa haa heewi tew oustad docteur jooɗi e huutoru mum akkaɓe nguɗɗaaɓe yewtere nden suka gooto towni honndu ɓay ko ɓen kadi wona e wiyeede si ɓe gaa ɓe accu a bayana on lanna ɗo si tawi woni ɓe ka nder juulide gaa ɓe accu a bayana on lanna kono ɗo woni ko neɗɗo ɗanke no wii abdoullahi kala o yahi daabola to o darta julirde ɓe jiɗi huɓanna wondema woɓɓe no yalti wano ɓe yawirno toon kadariya yaltirno noon dahara indana aw qibana unas yani no feeñi ka ɓe ngayi si gooto e maɓɓe no nder gaccanano ham ngena bayana o taw faljina <laughs> o wirini sukaɓɓen tawi ɓaynako e fawda ɗumannoɓe deƴƴo o wowli ko o haala ko mo nanngilaw makko o yaltoye almuhim enen manhaju meɗen fay kum waali kum ɗo e joni si ɗum nani ko an ko hawrondira e sawaba si kum towni honndu eyna e fabdal ka ka manhaju on tun wondie ɗum aɗum ko yawre yawre idan sey wattanaalila woɓɓe meɗen arti kati jeniyankoɓɓe kilasani ɗo yimɓe sunna ɓen ɗo so yahi fuutawigol ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo moƴƴa ɓennataa ko yawre hande ko ɗum ɗo woni harbakko nde nodditiiɓe sunna bo kañum e salafiyankoɓɓe ni net idan amin ɓeɗo ɓe tabintinanimo ɗum allah subhanahu wa taala mo tabinani horɓe horɓe walfara alah sontana no welto ka sontano welto ɗum ɗo fof no tabit ɗiɗo e, sifaji fof no tabitani allah subhanahu wa taala ɗum ɗo wan kakidat alwasiti inchallah taala taala woni ko ɗum ɗo yaññete ɗiɗo ɗiɗo sifaji ɓe maaki rahimahullahu taala wasairi ma sah ani rasul sa sallam kala anillahi wa rasuli kala ko selli kon kala sotala ibra on ko yo sellutum ka yo sellutu e waɗugol bilkire nden e nokku mayre ka na yang gonna padal waɗa ka paɗal ndara sidie boyoɗo mo wottuɗa o pesan e na ni sey nani paɗe na ni pale wattorte no ŋarɗini hande ada ma fuɗɗi kon tum wattagol paɗe yaha iya mi wattinaan ngal ka ñamal ñamal ngal ka nanal iltanam waɗarayna yayiɗo manhaji ma haji wona gueere iya somo ɓawto ɗum ɓe jantani noon ko يعني الاذان نبتنى يولي قانون لا إن شاء الله والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم بارك الله فيك جزاك الله ariɗon wondi e o radio men al muntada salafi e dawra men arano innitiraɓe شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى اندرندن كور ويتند تانن منفالا هندغل مجبردي دو هيتوجي يوهو تكشن تليجرام منتدى السلف السلف السلف يا الله النفر ان فجزاكم الله خيرا